Çünki mümin, mümin hər şeydə faydalana bilər. Ağıl sahibi. Günəşin çıxmağına, baxmağında mümin üçün faydalar var. Həmçinin mühafizələrdə də həmçinin. O hadisələrdə də hansı ki, bu günlərdə yaşayır olan insanlardır. Və xüsusən də cavan qardaşlar çoxdur, oxuyan. Ona görə də onlardan onlar verdiyi imtihanda faydalar var. Ola bilsin bəzən biz görmürük bunu. Və imtihanın ümumiyyətlə faydaları. Birinci imtihan insanı özü tanıtır insan özünə qalib gələ bilər, insan hafırlaşa bilər, şəhvətlərdən, oyunlardan, tələbələr faydası məclisləri tərkiləyə bilər, həmçinin fikirlər valideynlərlə. İnsana hazırlıq nə ki, insan özünə olur, şəxsin, həmçinin valideynlər də ona həks olur. Valideynlər görsən, durğudurlar ki, bizlər oxuyub fikir edirlər, narazı olmaq, və lakin ay, ahirəti imtihan üzrə narazı olmaq yoxdur. Bax, bax, imtihan günləri nələr baş verir. Necə biz dünyaya həlirik, dünya imtihanlarımız necə adlaşırıq, valideynlər necə özü olaqlarına fikir verir. Amma ahirətə belə adlaşırmı? Valideynlər fikir verir buna? Onun üçün məsələn müsəlmanlar, biz görürük necə insanda sən o cürbəcür oyunları, cürbəcür söz söhbəti tərkib etsən, necə ciddi olursan, necə təmbəlliyin başına atırsan, yuxunun və s. Və bilirsən ki, imtihan sənə göstərir ki, hər bir yaxşılığa, hər bir ləzzətə almaq üçün, onun üçün gələk bir seçməlisən. Yaxmaqla, təmbəlliklə, olmaz etmə. Həmçinin əmri parlarına da fikir etsən, vaxta necə fikir versən. Deyirsən, mən sirriyicə, Rabbini sirriyə mən fikirdə yerib saram. Çünki fikirdə yerib oxuyan bu maddəni və s. o yeribsən. Çünki o yeribsən, şu an kitabı oxuyamırsan. Önəcə vaxtını necə sən dinləyirsən. Və nə fikir verir, və lakin ahirətin imtihanı necə. Belə tənqini, tənqini salmışsan mı? Belə bəlliyi salmışsan mı? Haqqı adlıdır imtihanı. Bu imtihandan daha məsuliyyətlidir. Çünki dünyanın imtihanı bu bir ilin nəticəsində nə öyrənmişsən, ondan keçmiş soruşulmur səndən. Nə olsa da, e, alınsa da, alınmasa da, heç nə olmaz sənə, böyük bir zərər olmur. Olar ki, ahirətin imtihanı edilir. Ahirətin imtihanı alınmasa, nəcat yoxdur. Həmçinin müstələ müsəlmanlar burada fərqlənməndir. Dünya insanla axirət imtihanını. Həmçinin kəbirlərdən də həmçinin dünya imtihanı və axirət imtihanı, bu dünyanın imtihanı sən bilmirsən. Bilmirsən hansı gələcək. Onların axirətin imtihanı bilirsən. Buna baxmayaraq bunu öyrənirsən, fikir verirsən. Görmürsən insanla yoldur. Və görürsən, axirət imtihanı aydındır və azdır və cavablar da gəlir. Sadece vakti verilir sana. Hızlı o imkan ve Allah-u Fatiha'lı Peygamber oluyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o imkanın sonlarının ve Allah'ın görüşleri böyledir. Sadece öğrenmeyi lazımdır. Nedir ne kadar bir tecarete? O vakit çok sebebiyle zerbe içinde, Peygamber'in ikinci günü nasıl Bak, ben üç tane sualdır. Allah'ın elimi saklıyor. Şimdi onu yaslamayın. O diyecek, ha bir serviste gelir. Diyecek, ha ha Cabir bin diyecek. Şimdi onu yaslamayın, onu yazar. Sonra diyecekler sana, sonra Allah subhanahu sorusunu sana. Nezarete yapmayan varsa buyur, Allah subhanahu herkesten kendine sorusu diye varsa sertmez olmasa. Ve sorsanız senden Allah olmasa, İmtihanlardan biri belirttiğimiz namaz kıldım. Ne, ne diyecek? Yüz bin yarabı soruyordu, sünna kılmadı. Sünna kılmadı. Akşam şuna bakmıştım futbola, şey yapara. Böyle oturup gıybet meclislerden faydalı söylediklere sünna kılmadı. Herkese yorulmuştu ya Allah aşkına. Öyle diyeceğim. Şey Yoksa dayı baba, bu an etkileri, onu görmeye görmediler. Və yaxud təbliğ edəcəksən, belə şeyə verməyəcək. Ola bu dünyayı tanımdır. Bax, bu şey. Həkimini çağırır, gəl gəl. Öz yetkən şübhəli müzdir. Yavuz Allah saltanatı müzdir. Və həkimini möhtərəm şəhəllər, şəhərlərdə, həmçin şəhərlərdə bu dünya insanına atılmış insanı, bu dünyanın insanı ola bilər təşkil olmasın, görsən bilimdən kəsilmiş ikinci fürsət verdi, üçüncü, başa. Tabi. Həmçinin Məhsələm Sallallah həmçinin e, kəllərdən və dünya axirət insanlar onlara nəticələrdə çıxandan sonra onlara xaric etməməsələ orada bir şey yoxdur axirətdə. Nəticələr çıxsandır. Allah subhanə buyurur ki, Allah yaxdumu la muaqqibəl hukmi və əsəriyyət hüttə rəsulət istinicayə. Allah subhanə hökmləri oğlu kimi heç bir dəyişilməz. Və Allah Pakistanı Türkistəndir, Cəbələndir. Həmçinin məsələn, sən mobil bəylərdən imkan, imkanlar, test imkanı kimlər çalışır? Təsəvvürlər. Dünya insanları insanlardır. Onlar kimi ahirətdə, ahirətdə qəbirlər, qəbirli mələklər və ahirətdə isə Allah subhanahu wa ta'ala. Həmçinin bu imkanlara fikir verəndə dünya və ahirət imkanları görsən ki, təqərlər, görsən ki, İslamın necə Hasanlığı, İslam üçün hasanlıq deyil, hasanlığı əməl edir. Görürsən, hətta imtihanlardır. Görürsən, o bizim imtihanlar yaxşı cavab verir ahirətdə. Onlar üçün şifayət var. Allah subhanı rəhməti var. Fikir etmini qarşaqdır. Necə ahirət imtihanı, necə Allah subhanı rəhməti imtihanlar var. Gör, hətta şəriyyətdə necə rəhmətidir. Fikir etməz, bir ayaq tutmamaq فدرسوا عثمانية فدرسوا صناعية يوم Müstəvində necə? Şəriət necə? Rahat şəriətdir. Toplamalı əmr edir. Lakin buna baxmayaraq namaz qılmayanlar çoxdur. Rivayətdir. Görməsi olsayır, namaz uzayır. Lakin namaz qılanlar çoxdur, qılmayanlar. Həmçin Möhtərəm sallallahu Allah subhanə hesab anlaşdırıb, sol yanı təyəmdir. Təyəmdir anlatdır əllərini kimin saxlılıqlara və torbalara tutuşur. Sonra çırpıb üzvə çırpsan bir əllərini salsın. Bu qüslə əllərini, qaxtala da əllərini, göz işləyir, daha rəqsatdır. Həmçinin səfərdə necə Allah xanrılar başlayır, görsə insan səslərlərində Allah xanrılar başlayır və s. və s. və s. Həmçinin məsələn sanırlar, fərqlərdən də dünya insanına, ahirət insanı, fikirləşən dünya insanında dünya insanı yalan edərsən, göstərilə yapmaq və əvələklər və ya kimsə, kimisə yoluna və s. və s. Yoxsa kimsə sənə deyir ki, ondan qabaq tutabilirsən və yanına köçürsən, amma axırsı belə şeyə gelməyəcək. Axırsı nə üçün yaptırır? Çünki axırda əzalar çıxarırsan. Əzalar, sənin əzaların özləri çağırıb getirdi. O Fələsdi, Fələsdi. Həmçin mələklər belə dur. Mələklər də təqvələr tutarmır. Gələnləri mürəkkə də tutarmır. Dedim ki, onlar yaxdırlar. Dedim ki, yaxdırlar. Ona görə fikirləş ki, dünya. Gör, dünya insanı sənin qarşısında axdırır. Ağda da axdırlar. Həmçin məsələm sən Allah. Həmçinin ahirətə insan, dünya insanlarını görsən çok. çoxumuz imtihana yaxınlaşırıq qalmışıq, amma axirət imtihana daim ilə yaxınlaşmalıdır. Həqiqət ki, görün hər an gələcək. Həmçinin gör valideynləri, valideynlər görün ki, الله Dedik fitna. Evvel gün çekil, günler çekil, insanlar yapmışım ona biz almışlar. Bunlar için ahiret her yerde olabilir. Allah s.a. buyurur ki, اِقْتَرَبَ الْاِسْنَا اِقْتَرُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْرَةٍ مُبِلُونَ Enbiya Suresi İnsan. İnsanlara hak hesap günü yapılması, bunlar için onlar yapmak istedir. Bunlar için onlardan vergileri düşerilir bundan. Şöyle bir kıyasını sürüyor. Onda Resulullah qalan namına ayədir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də qiyamətin vaxtı barədə deyəndə əlini uzatdı və dedi ki, şahid barmağına oğuca barmaq. Onu göstərdi. Necə bu arasında az məsafədir və qiyamətin də çox az qalır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir də. Həmçin məsələn sallallahu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər qiyamətin necə olmasın, istəyir öyrənsin, şəmsi intiqaq, intiqaq söylənə baxsın. Varlı kimi olsun. Həmçinin suallarla, namazdan soruşuqlar, zülmdən soruşuqlar, çıxası bulur, belə kimsə qalır kimsən. Həmçinin soruşuqlar zülmdən, soruşuqlar amalına, qardan qazandım və ləhsət etdim, soruşuqlar kəsədimdən, ləhsət etdim, bastım və həmçinin soruşuqlar elmindən, həsrət kimi, həsrət yalnız. Allah müsafir buyurur ki, يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا Allah subhanahu buyurur ki o gün zalimlar əllərin dişlik ilə baxmaların. Çünki elə subhanallah, niçin biz Peyğəmbər salsın koyduğu yoldan getmədik, onun yolunu keçmədik. Və necə ilə ya leysənə, leysəni, ya, ya veylətə, leysəni, ləm əstəqid fulanən xəlilə, niçin mən filan kəsə özümə dost tutdum, filan kəsə tutmadım. birinci qudacına haqqı, ləqəd adalləni haqqı, mənim səlat apardı. Allahın fikrindən ən zikri bağda in, cəəni, o zikri ki, məni gəlmişdi, mən ondan, o səbəb oldu, mən zikri edim ondan. Və kənə şeytan min insanı xəbulə. Və şeytan belə insanı zəddəhi qoyar. O sən qiyamət. Fikirlər Sultan Suresi 27-ci, 28-29-cu ayələr. Onu belə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ki, vəccət deyir ki, Ona görə həmişə dostu olmaq ilə, dostluqların ki, dostunun deyindədir. Yəni, dostun necədir, o döydə sən olursan, təqdirlik sənə. Ona görə şübhə yanında oturanlara, həmişə danışılarına görə həmişə fayda var, dünyasını qal, yoxsa yox, çəkin. Həmçin, məsələn, müsəlmanlar, Allah s.ə.q. başqa ayrılır ki, qiyamət üçün az qalır. Qiyamət olsa artıq insan başlayır. Ona görə Allah s.ə.q. göstərir məndən, anifdə, var olsun sağ olun. Ne yapmak, ne yapmak sağ günə? Bir şey o da belə müsaab etdi ki, ya Resulallah, çok şey hazırlamışam. Sadəcə mən Allah və Resulü istəyirəm. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dedi ki, sən tirənlərlə olacaqsan. Bəs bir gün sahabəyə soruşlar ki, ya Resulallah, biz də ya Resulallah. Dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bəli, Və müsahabəyə deyək ki, o gün kimi şiddətli sevin, sevin. sevgi, sevgi konuşuyor. Bakın Allah başka Rabbimiz ki kişi sevginin olduğunu O göre kim kimi sevdi, Allah ve Resulü seven Allah ve kim gafız biri veya başka birileri oldu, o gafız mı oldu? Gafız ona elinde sürdü, nicabına sen bir cömert ile, cömert salat ile, cömert salat Yine kim benden korktu, ben için korkan da, Onu göre bu kimliğe farkında olsun. Dünya imkanı da, ahirət imkanı da. Və bilirsən ki, ahirət imkanı daha şiddətlidir. Bax, dünya imkanı sənin üçün ibrət deyil. Bir qarşılaşda Allahdan utan, qorqcina, haqqıda Allahsan, Allahdan qorqcina, cina, qabaq içindən utansın. Və həmçin məhzərə müsəllallah, fikirə dinən ciddi ol, dünya imkanı da məsuliyyətlidir. Ona görə oxunursan, oxumaq lazımdır, elm vacibdir. Hər müsəlman kişiyə, mən üçün müsəlman qadına. O bilginən ki, insan da məsuliyyətlidir. Çalışdıqda məsul olur. Öyrəngindən oxuyur. Vaxtələrdən istifadə elə. Xüsusən imtihan etməli. Və alimlər deyirlər ki, imtihanda oturanda birinci tələsmə. Çağlar əldə birinci tələsmə. Birinci oxuyur. Hətta alimlər deyir ki, vaxtının 10 faizini oxumağa tələsmə. Sakin. Və sonra bir 10 faizini vaxtının sualların cavabını dəqiqləşdir və sonra tamam vaxtını yaz demə. Və həmçinin xüsusən o sualları bir insanlara tez yaz və ya hansıların ki, dərəcələri çox deyil, onları tez yaz. E, və həmçinin tələsmə. Və əgər məsələn bir cavabı yazdın, sonra fikirə gəlir ki, yox, deyəsən başqa quraldayım. Və lakin tələsmə olsa, çünki çox var, əzbə deyirlər ki, çox var, hansı sualı yazmışsan, o yüzdən yox, o birisi sualı, dəyişsən sualı, çıxandan sonra insanlar görürsən ki, birinci düzəlmişsin. Ona görə tələblə insanlığa, canlar düzgün yazılan və çalış, ona buna bir şey baxıb yazma, anlatma mənimləri, özü anlatırsan. Peygamber sallallahu aleyhi ki, mənimlər kimə verirsə bizdən, kimsə aldatırsa bizdən deyil. Ki verirsən, həmçin mənimlər də gəlin sözündən uzaq olsunlar. Onlar da ehtiyatlı olmalıdır, çağırlarda gəlin sözünü qiymət versinlər. Rüşvətlə uzaq olsunlar, rüşvət haramdır. Və Peygamber sallallahu buyurur ki, rüşvət vermək bakmak da haramdır. Allah subhanahu beşli faydalardan etsin. Allah subhanahu ki her iki insanın layık olmasına kömür olsun. Rabbimizden dolayı kömür olsun. Rabbimizden için mescidimizi işleden ehlen koruyun. Rabbimizin ölçümüzü yansın, müslümanın hatadan dolayı koruyun. Rabbimizin müslümanlar çizgisinde yardım var, şifa ya. Allah'ın her zaman sallallahu aleyhi ve sellem ve işler müslümanın kılına. Estağfurullah. İnna Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله ولذكر الله والله يعلم ما تصنعون